Hosanna, Hosanna, Hosanna augstumos. Raidījums bērniem! Dārgie radījumi arī klausītāji, gan mazi, gan lieli, šeit atkal mēs, mazie Jēzus draugi. Un šeit studijā esam Emanels, Sandis un Raimonds. Raimonds ir Sandim tētis un šodien arī viņš piedalās raidījumā. Jā, prieks jūs atkal šeit satikt. Iepriekšējos raidījumos runājām par draudzību ar Jēzu, par mūsu neredzamajiem, bet vistuvākajiem Dieva dotajiem draugiem sargeņģeļiem, šodien iepazīsim svētos. Kā jūs domājat, kas ir svētais? Dieva draugi. Nu, svēts cilvēks tā kā, tā kā no dzimšanas, tā kā... Tas šķiet, ka mēs visi varētu būt svēti. Nu, jā, jo mēs, man liekas, esam Dieva bērni, tāpēc mēs, un tad Dievs ir svēts, tātad mēs visi esam svēti. Mēs visi jā, vēlamies kļūt svēti katrā ziņā, mm, vai ne? Mm, jā. Svētie ir cilvēki, kas ir mīlējuši Dievu visās lietās un viņam sekojuši. Svētie ir Dieva draugi un visās lietās viņu klausa. Svētie ar savu dzīves piemēru rāda mums, kā dažādās dzīves situācijās sekot Jēzum, rāda mums ceļu un palīdz tuvoties Dievam. Katru svētdienu svētajā misē mēs ticības apliecinājumā apstiprinam, ka ticu uz svēto sadraudzību. Tieši tā mēs visi Jēzus draugi, gan šajā redzamajā pasaulē dzīvojošie, gan tie, kas ir jau mūžībā, svētie, esam draugi. Vai katrs cilvēks var būt svēts? Kā tu domā, vai tu varētu būt svēts? Jā. Mm, jā, viss var būt svēti. Jā, katrs no mums ir aicināts būt svēts. Svētie ir dzīvojuši dažādos laikos, gan kopā ar Jēzu, piemēram, vissvētākā jaunava Marija, svētais Jāzeps, gan arī mūsdienās – Tie ir dažādu profesiju pārstāvji, gan ģimenes cilvēki, gan tādi, kas savu dzīvi veltījuši Dievam, gan pieaugušie, gan jaunieši, jā, un arī bērni. Arī tu vari būt svēts, ja esi ciešā draudzībā ar Jēzu. Varbūt jūs, bērni, pazīstat kādus svētos? Dievu! priesteri. Nu, es nezinu, Nevar atcerēties. Jā, bet Padomā. man liekas, visi priesteri ir svēti. Svētais Jūris. Svētā Tereza no bērna Jēzus. Varbūt vēl kāds. Raimond, varbūt tu zini kādus svētos. Jā, piemēram, svētais Jānis Kristītājs. Svēto ir ļoti daudz. Katrā kontinentā, katrā valstī ir savi svētie. Gan tādi, kurus mēs pazīstam, un viņu piemiņas dienas svinam, gan tādi, kuru palīdzību lūdzam dažādās dzīves situācijās. Piemēram, varbūt jūs esat dzirdējuši, ka tad, kad pazūd kāda lieta, tad cilvēki lūdz svētā Antonija palīdzību. Tāpat arī varbūt esat kādreiz dzirdējuši, ka pirms došanās ceļā ar mašīnu drošu braucienu uzticams svētajam Kristapam. Ir arī svētie, par kuriem mēs nezinām, kuru svētums ir zināms tikai Dievam. Nesen mēs svinējām svētā Franciska no Asīzes piemiņas dienu. Šodien iepazīsimies ar viņu. Vai jūs esat kādreiz dzirdējuši par šādu svēto? Jā. Nē. Nu, tad tev būs tagad iespēja nedaudz ar viņu iepazīsties. Svētais Francisks dzīvoja, nu jau pirms kādiem 800 gadiem Itālijā pilsētiņā, ko sauc par Asīzi. Bet zini, kā arī Latvijā mums ir kāda vieta, kur varam sastapties ar šī svētā īpašu godināšanu – Svētā Franciska draudze Rīgā. Tu vari kādreiz aiziet ciemos. Vai zini, ar ko īpaši ir svētais Francisks? Nē. Arī nē. Varbūt Raimons zina. Svētais Francisks īpaši mīlēja visu dieva radību, tā skaitā dabu, un par to regulāri slavēja visvarano dievu. Viņš tiešām mīlēja visas dieva radības un no visas sirds slavēja dievu par tām. esi tik brīnišķīgs. dzīves brīdī. Esi slavēts, mans kungs, tu esi tik brīnišķīgs. Svētais Francisks ir dzīvnieku un dabas aizstāvis. Kā tu domā, par ko svētais Francisks slavēja, pateicās Dievam? Par visu, par zemi, kā radīja viņu, ka radīja mūs visus par zemi, pa, ū, pa ūdeni, pa ētnienu. Dievs cilvēkam ir uzticējis visu pasauli, visu dzīvo radību, dabu. Mūsu pienākums ir rūpēties par šo skaisto dāvanu. Vai jūs varat pastāstīt, kādas ir jūsu rūpes par dabu? Es vācu atkritumus. Nu, arī vācu atkritumus, mēģinu Nemes, nemes viņus uz zemi, mēģina izmest mīskastē vairāk. Otra īpaša lieta – svētais Francisks ļoti mīlēja Jēzu. Reiz kādos Ziemassvētkos, lai pieminētu Jēzus dzimšanas notikumu, Betlēmes stallītī svētais Francisks izveidoja pirmo Betlēmes ainiņu. Vai jūs arī savās mājās izveidojat – mazas betlēmītes. Mūsu ģimenes tradīcija ir, ka katru gadu zem Ziemassvētku eglītes mēs arī mājās veidojam mazu betlēmīti. Svētais Francisks eh, gribēja būt Jēzus draugs, tāpēc centās dzīvot kā viņš, pieticīgi un vienkārši. Tāpēc viņš ģērbās ļoti vienkārši un pārtika no citu cilvēku žēlastības dāvanām. Tās lūdza arī, lai palīdzētu citiem trūcīgajiem. Kā tu domā, vai tev ikdienā ir iespēja par kādu rūpēties? Jā. Mm, jā, pa, pa brāli, pa māsu, pa mammu, pa tēti, arī pa citiem vari, pa saviem draugiem – arī par saviem klases biedriem. Un kādā veidā tu rūpējies par viņiem? Nu, tu vari rūpēties, ka tu palīdzi grūtos brīžos, tu iedod kaut ko, ja tev viņam vajag, nu, jā, tā. Ir kāds skaists stāsts par svēto Francisku un Vilku. Noklausīsimies šo stāstu kopā. Reiz kādu dienu svētais Francisks devās uz pilsētu vārdā Gubio, bet iegājis pilsētā viņš redzēja, ka tur neviena nav, ne cilvēku, ne dzīvnieku. Visi pilsētas iedzīvotāji bija ieslēgušies savās mājās, baidoties no kāda vilka, patiešām liela un bīstama. Pilsētnieki pazina svēto Francisku un lūdza viņa palīdzību. Svētais Francisks piekrita palīdzēt un devās runāt ar vilku. Sasniedzot mežu, viņš redzēja sev tuvojamies šo lielo vilku. Svētais Francisks viņu uzrunāja: Brāli, vilku, Dieva vārdā es tev pavēlu nedarīt pāri ne man, ne kādam citam cilvēkam. Kad viņi jau bija tuvu viens otram, Svētais Francisks svētīja vilku ar krusta zīmi. Pēc tam svētais Francisks vilkam teica: Brāli, vilku, kāpēc tu darīji pāri cilvēkiem? Tāpēc tevi ienīst visi, baidās no tevis. Tev tas ir jāpārtrauc. Bet es esmu tavs brālis un gribu, lai starp tevi un cilvēkiem būtu miers. Tādējādi jūs visi šajā pilsētā varēsiet sadzīvot. Kad vilks saprata savu kļūdu, viņš nokāra galvu. Tad svētais Francisks teica gubjo iedzīvotājiem: Vilks vēlas dzīvot mierā ar jums. Viņš patiešām to vēlas. Svarīgi, ka jūs man apsolāt barot vilku kā savu brāli. No tās dienas, pateicoties svētajam Franciskam, kā arī vilka un pilsētnieku labajai gribai, pilsētā atgriezās miers. Pilsētnieki vilku baroja, un viņš bija kļuvis draudzīgs kā suns, sadraudzējās pat ar bērniem. Šis stāsts mums māca, ka mierā un cieņā līdzās var pastāvēt visa dieva radība. Francisks parāda, ka viņš nebaidās no vilka, nevis tāpēc, ka uzskata sevi par viņu stiprāku un tāpēc spēja viņu atturēt no sliktiem darbiem, bet gan tāpēc, ka vilka agresiju vērtē kā atbildi uz cilvēka agresiju. Un šī raidījuma noslēgumā lūksimies ar svētā Franciska vārdiem. Kungs dari mani par tava miera nesēju, lai es nestu mīlestību tur, kur ir naids, piedošanu tur, kur dara pāri, harmoniju tur, kur nesaticība, patiesību tur, kur ir maldi, ticību tur, kur ir šaubas, lai es nestu cerību tiem, kas izmisumā, lai es nestu gaismu tur, kur tumsa, Kungs palīdzi man, lai es ilgotos dāvāt citiem, bet nevis ņemt no tiem, lai es vēlētos nesaprasts būt, bet citus saprast, nemīlēts būt, bet citus mīlēt, aizmirst sevi un iemantot tevi, piedot citiem un saņemt piedošanu, nomirstot sev, piedzimt mūžīgai dzīvei, spēt sevi nostādīt zemākā vietā un dzīvo tā, it kā katra diena man būtu pirmā un pēdējā. Pārdomāsim visu šajā raidījumā dzirdēto, padomāsim par to, kas mūs katru ir īpaši uzrunājis, un mēs no jums atvadamies un uz tikšanos nākamajā raidījumā. Atā, Atā. mēs jūs mīlām! Cilvēks ar savu roku radījis, cilvēks ar mīlestību debesīs kungs, Tēvs ir radīta katra zemes tāda, esi slavēts mans kungs, tu esi tik brīnišķīgs. Soma kora skolas pirmās klases. Raidījums bērniem Mazie Jēzus draugi